ndabahaye mwiriwe bakunzi barajyo isanganiro nkuko mumaze kuvyumva numanya kiganiro aiwanyu havugwa maki aiwanyu havugwa maki mutubwira makuru yacenga iwanyu ku mutumba muri commune muri zone eka mu gacimbire amuherereye canke mu ntara amakuru radio isanganiro itamenye mu kadushikiriza kuko namwe muri jisho ya radio isanganiro nuko rero telefone za zinyene 76 busa 83 majana 9 33 hariho 61 ubusa mirongo inani na zitatu majana icyenda mirongo icyenda na zitatu hariho na mirongo irindwi na zitanu majana icyenda mirongo umunani na zitatu majana icyenda mirongo itatu na zitatu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 ku isaha zibiri ko iminota itandatu umunywanyi wa mbere ku murongo alo mwiriwe neza sindi ko ndabumva neza munywanyi mushobora gufata akazina sindi ko ndabumva neza mu James Kiremba James Ngozi James Kiremba cangozi Yego Yego ha ikibazo cyari rero nguye amwe zone bigina ikibazo cyari amwe hamwe ku mitumba biyongereye zone bigina hari iki ni kubera ibibazo by'ibiciro bimwe biduga ibindi bikoroka ibindi bikorera bivana aba ibiciro byaduze rwose muri zone bigina nibyo umunwa James yariko aratubwira n'aha gatelefoni kiyo katamworohereje yari kwatubwira ngo byaduze ku rugero rudasanzwe ni uko reka tubandane twakira abanywanyi mu mwanya twaje kwakira undi munywanyi undi munya ku alo alo mwiriwe neza amahoro cyane mufasoni telefoni kamworohereje twizeye ko aza kugaruka alo mwiriwe neza alo ndabumva tuganira n'andi amahoro cyane turi ko tuganira n'andi ndabumva ndabumva ni ku isanganiro yego ni ku isanganiro ni ku isanganiro yego ni ku isanganiro eh, witwa kururu kururu eee eh, ni kururu muherereye higaremi eh. muherereye gitega gitega yego duhaye amakuru utamenye dore ayo makuru tutamenye remi yaciye eh, ngaho iwanyu igitega we duga ku ijambo ntumvikane eh, ngaho igitega mhm. eh, ndabumva remi duga ku ijambo ndabumva subire nibutse abanywanyi muze muragerageza dushore kumvikana ibyo muri ko muravuga tumvikane nimba ari telefone mugahagarara ahantu heza kugira ngo dushobore kuyaga twumvikana kuko iyo mutari ko muravuga ibyo twumva ntibitugwa neza nuko alo ah? mwiriwe neza yego akazina ninde berize ingozi eh. mhm. ni amahoro ngaho ingozi duha amakuru utamenya eh, duha makuru utamenya acenga iwanyu babona ibintu byinshi mm, bimeze gute ibintu nyine byerekeye ku bintu nyine by'ubucuruzi mm. ukuntu bikomeza bimwe biduga ibindi bikoroka cyane cyane nk'ibintu by'igitoro yego tubona numba kizora berizere ko tubwiye ibijyanye n'ibiciro nawe nyine ngo byaduze aho yari atangiye kuvuga iby'igitoro ariko twizere ko kumura bijejwe bazobikemura nuko undi munyanya ku murongo ari Ego, mwiriwe. Halo? Mwiriwe. Halo? Halo. Mahoro mwakwisanganiza. Ego namahoro, akazina ninde? Je nitwa Dofate Adronis ngaho igitega mu magarama. Inde? Dofate Adronis. Adronis. Eh. Mhm, mu ntara gitega. Eh, ego mu ntara gitega mu magarama. Mm, mhm. Mhm. Nagira mbaze. Ego. rya manza ryo muri senitebe ko senitebe yashyikirije ubushikiranganji bw'ubutungane hama mm. nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'uburundi ebrese ndayishimiye mm-hmm. agahita avuga yuko abafite imanza muri senitebe zigiye kujya mu masentare y'igihugu n'ay'intango mm-hmm. ariko iyo tugiye kubaza batubwira yuko atabyarashikiriza mm. none biba bimeze gute gabanya ko wabamenyesha amakuru babwira ngo ntibiratamu umunyarukora avuga ibijyanye n'imanza za sentebe buzage amasentare ariko n'ubu ngo ataratunganirizwe ku mbere abijejwe mu masentare ngira ngo bazora uko babitunganya uyu munywanyi nibyo ariko aravuga alo alo isaha zibiri zirenze ku minota cumi n'itatu undi munyuranye ku murongo alo alo alo alo mwiriwe neza mwiriwe tuganira nande niyo nkuru mu kigobe niyo nkuru mu kigobe cya bujumbura yego mhm. turavuga ibyerekeye ibiciro bya burarudi mhm, ibiciro bya burarudi abanywanyi ndumva amatelefone atariko arabyorosha sinzi ko ari utuyinite tuba duheze sinzi ko ari ibirere nizere yuko bagerageza kugira ngo bazararaba yuko utuyinite tuvyorosha kugira tuganire alo alo alo Ego ni Justin Muruyigi impungwe Justin Muruyigi Nano Yego ndabumva Justin Sindabumva neza ariko kuri sanganiro Justin je ndabumva Alo ndabumva Justin jisite ntidushoboye kumvikana sinzi ikibazo agatelefoni kiwe kagize hano hano ni amahoro amahoro cyane saba ngaho kusanganira yego ni tuganira nande tuganira n'ahimana mu gatumba n'ahimana mu gatumba mu gatumba yego rero rugomba mhm. ndabasabe yego ayiwacu ukuntu mm. hameze yego ino urabona ko amazi yaruteye kuva imyaka mm. turategera ko muturinganiriza birabura amazi yabateye ni mu gace ka hehe konzi wa muzuri duherukamwo mm. eh, muri uno munsi mm. turabona nyine ikihinduka kandi iki bigomba rihere mhm. ataki ataki gishobora none tugomba tuzosubira kandi mu kwa mbere ako gace muherereyemo hitwa gute ngaho mu gatumba gatumba yego kuko eh, ni henshi mbwa hagize iby'amazi hariho aha hantu ya mbere ishaka ya mbere mm. n'ibyo hose dusize ibibazo tuba tubangamiye gusa mm. eh. n'ubu byasubira ibya rusizi rero tuba byiteze n'ubu tuba twazi ko n'imvura ntiyatasura icyo utangu mm. bari eh, bavuze ko baza kudufasha mhm. baraje gupima bagahita gupima ubundi hakirakorwa mhm. none umutasuro uba usangura yego none tuze tubigenza gute mhm. nasaba rero abo ababijejwe bagire icyo badufasha barabe icyo badukorera yego babyumvise turasaba yego eh. babyumvise naho imana abajejwe ibyo bikorwa Eh, nimba barinze bashikaguza gupima ntuvuga ko n'ibindi bizokurikira muzobona baje kubikora ni ukwihangana kuko eh, urazi ko byinshi bisaba uburyo n'izuye kandi rw'iyo turahangayika reka hmm. urabona ajya amazi yaduhabuye yego eh, murakoze cyane mubwire ijoro ryiza rya twese mutanga radiyo isangano ku isazi bibiri ku minota cumi n'itandatu ayiwanyu bavugwa amakiya rubenda ubaye aracaye mu buhinga bw'ibyuma ikiganiro na jean marie mayombe alo alo ndabumva mwiriwe cyane mwiriwe neza mwiriwe yego tuganira n'andi uganira n'umurwanyi w'isanganiro nitwa mhm. ndayize juvenal iburatsa ndayize juvenal iburatsa yego mhm. duhari makuru utamenye yashinga iwanyu dore nk'aho iburatsa dufise ikibazo cy'agatoro ka esanse igitoro cyarabuze ukuri ntikaboneka nk'abantu basanzwe bunguza abantu ku mapikipiki moto barabizi mhm. tugasaba rero leta nimba hari uburyo yohinyanyura kugira agatoro gasubire kaboneke biba byiza gusumba yego yego mbega ibonetse hoho mukigura gute yego hano juvenali ndakumva mukirose hoho mugura gute hiyo tukirose hmm. agakingi tugashobora kugura ibihumbi cumi na bitanu yego mugabo ubu rero nibyo cumi na bitanu ntidushobora kuronga ikingi bariko baragurisha ikingi ibihumbi mirongo ibiri aho ugaca wiyumvira rero ikingi wigurira ibihumbi mirongo ibiri amahera uhava uyicamo ukayabura mm. ukaca usanga ipine y'imoto iriko iraherera ubusa n'ivyuma bijyana ku busa ata nyungu uriko urungukako mhm. yego murakoze cyane ngira ngo abajejwe iby'ibitoro bavyumvise yuko namwe iwanyu bitoroshe radio isanganiro iwanyu havugwa make ubundi munyoye ku murongo alo alo alo Niyo nkuru mu kigobe yagarutse. Niyo nkuru mu kigobe yego. turavuga ibyerekeye inzoga ibiciro bya burarude byifashe gute badugije badugize kandi buraseri itaraduze hmm, ntaduze ibiki n'ibiki amapirimusi amusiteri byahora bigwa gute pirimusi aho mu kigo muyironka kuri angahe cyatandatu mhm, none ubigeze kuri angahe n'indwi igihumbi n'umunani oho hmm. tuyinite oh, twa jisitwa eh, niyo nkuru urumva ariko ikintu cyose amahoro bwana bwana amahoro cyane yee urakomeye mayunga n'amahoro cyane bwana munengo yego bwana haje amakuru y'iminsi wenda twaherukana eee wafatiriwe n'ubundi bundi yego ntibyoroshe eee eh, ni amahoro rero ariko abandi baba bahaje muraganira nta eh, kibazo twese turi kumwe mm. nuko rero subira wibutsa abanywanyi naho je nakumenye subira wibutse abanywanyi bumva aho uri Asha je ni munengo nyene ngai karu dyano biti ntoro nko muri komine buhiga Mm Yego ikintu ngomba kuvuga Mhm None ko akavu kigo twari akavu kubutera ku rutasi Mhm Twaba twavuga ngo dukuru dufaranga umuntu akaba afite udutungwa twavuze ko ngo hmm. kuvuga ngo dushore Mhm Abana bagomba baje ku mashuri twaduka kibasa tukaba twabuze dukura amafaranga yo tugura kandi umuntu afite agatunga yoshora reka mm. bashaka tubigire gutya ngira ngo icyo kibazo ariko baraciga bazobari kugira ngo mushobore gushora ibyo bitungo byanyu mushobore kwikenura mu byo mukeneye eh, guverinoma niba barabe kuko kubera ibitungwa mm. birahari muri ubu dusanzwe bari baracanze ubu nyine nabyo nabona ko imiti boraba kuri umuntu agasohora umwana wiwe akajya ku ishuri akamugurira n'akava tukaragura amahirwe izo zose ko tunagira tuzogura kubera akamikoro nyine umuntu afise mm. uduhage tuba twaranye twose twarashoye twaramaze kubera ariko umuntu agiye arahigamwo twinshi ubuhe turibura tukabe turi ngaho uko nyene yego yego ikindi naco ka gatoro mm. nta ntuzenya ka parisera imana karagapapuro siniko turakamahabwe turakarindiriye turabe yuko ibiciro byogabanuka kuri n'ahandi ho turareba nukurindira nukurindira ababijejwe urazi yuko byose ni ibyo kwigwa bakaraba ingene byotunganywa neza ni kuko nawe nyine ntibicaye bariko barakora nuko murengo tukaba tugushimiye ku isaha zibiri n'iyo mirongo ibiri ubundi munyuranye ku murongo aro aro aro aro alo unywanya wa telefone ndumva umenga ntibiriko biragenda neza alo alo ndabumva mfata neza iyo telefone mwongere umuhagarare neza dushobore kumvikana nashaka ndababatse akazina akazina akazina Jean Paul muherereye he sabwe mu ntara ya rutana ariko sindiko ndabumva neza telefone kanyu ntikariho karabyorosha ni ukuvuga tube tubona ibintu byaraduze amasabune ibinyobwa bya buraruti byose byaraduze hmm. none barane na isoko n'isukari byose byaraduze mhm. urumva ibintu byose byaraduze ibiciro ku bidandazwa bya nkenerwa byaraduze cyane kuvuga ikinyobwa cy'ipana n'amayinite ifani igeze ku mahera igihumbi yego eh, mhm. sinzi ko ndakumva neza munywanyi telefone yawe ngira ngo muhagaze ntikirere si cyiza cyane sore nibutse abariko bagira icyo bashaka gushyikiriza ku makuru yaciye aho baherereye mugarageze mujye muraba yuko telefone zanyu muhagaze ahantu heza kuko iyo turi ko turaganira tutumvikana nawe twara dukurikira ntibumva neza ibyo muri ko muravuga mugarageze rero mujye muraraba neza yuko aho muhagaze cyangwa telefone kanyu ibintu bimeze neza radiyo isanganiro haro haro mwiriwe neza mwiriwe mm, turi kumwe n'andi twamfashe ibyayo inosa muri komine nyabanga ku mutumba wa makamba inosa mutumba makamba imagamba magamba ni mu ntara mu ntara ya mwaro mwaro yego eh, nagomba kugira icyo nshikirije mm, duha amakuru urabona nk'ubu agomba kuvuga ku byerekeye ibitungwa ibitungwa yego nk'ubu kubera yuko tudashora mu isoko murabona amashuri nayo akaba yegereje mm. inosa yari ko aravuga ko ujyanye n'ibitungwa batashobora gushora mu isoko kugira ngo kumure bikenure ngira ngo abo bijejwe gutanga impushya babyumvise haro diyomedi murutana yego duhaye makuru utamenye diyome bagomba kuba bwita abana ndabumva baje batwara baki batwara abana b'abadada muri Tanzania bagiye kubakoresha ah batwara muri Tanzania Allo rero tuzaba mm-hmm. batware bagiye barafata abo bantu bose barabahana bakabahasha rero barabihariye mm. batwaye akana hari ikibazo batwara abana bangana gute abakuze abakiri bato bafite bibiri barabatwara cumi n'itatu bakari ingorane mm. bumva barabiba babatwara mu rusana gihari ku rukumaho mm. ababyeyi baraha yego none mu ntwaro ibyo bintu barabizi Diomede mu kwavuga ko ibyo abantu batwara abana bakiri bato babaje gukora mu gihugu cya tanzania aho ngo ababyeyi b'abo bana bariko baravyidogera bamwe bakaba ngo bariko barasaba yuko jene intwaro bafashe kugira ngo abantu bareke kuja batwarira abana batabizi nuko kusaza ibiri zenze ku minota mirongo ikiganiro ni ahiwanyu havugwa maki ahiwanyu havugwa mutubwira mutubwire amakuru yacenga ahiwanyu telefoni ni yindi zindi nyine rindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu majana cyenda na zitatu mirongo itandatu n'imwe ubusa mirongo na zitatu majana cyenda mirongo na zitatu canke na zitanu mirongo itatu na zitatu alo mwiriwe mwiriwe mm, tuganira nande na mahoro yego na mahoro nashaka kuvuga mhm mm nitwa Ernest yego muherereye he ni mu ntara ya kayanza muri komine muhanga kayanza muhanga mhm. yego ndabumva eh, icyo nashaka kuvuga yego nashaka kuvuga kuko twe barundi ariyo ibyo yamahiyamiriza mm. nababajwe n'ukuntu nabonye umuntu yaburanye n'abantu mhm. urubanza barabuca bararutsinda Mm-hmm. hanyuma baraza gusatura mm-hmm. mu nyuma baje gusatura rero mu umwe yaciye aza kurimaho uwundi kandi babagaburiye eh? kandi babatandukanije yego mugoni mm-hmm. isentare ntiraheza gusatura mm. none uyu mm. burya rero um-, umwe rero uwaburanye ashaka kugira ku isentare avuga ko bari nyayiwe mm. baca bamubwira ati genda kwa musitaneri cyangwa kwa okeje ibyo nibo babikora yego bagiye agiyeyo baca bamuha urupapuro ashyira umukuru w'umucungu mhm. ahantu hitwa ibyinzi yego umukuru w'umucungu yaciye amubwira mhm. ngo shima ntako baguhaye eh. ngo ngo ucange ngo wowe kugomeza uruzi mhm. ngo ugira we hariho umuntu ngo bagukurikirane aho rero byavugwa umukuru w'umutumba hmm. icegera ciyo nawe umukuru w'umutumba bayibayemo ari babiri baramutotege sana ubu rero hariho baciye bagenda babibwira ujejwe mu komiseri w'amasoko muri muhanga hmm. bashaka mubwira arabijyamo kabisa yarambabaje ndabyo ukuntu bariko baramuzungagiza hmm. umuraba wo kumenya akavuga ngo none agutunga ubu nyine wigiye urubanza guhasura igicoto kandi wumva se ntare urumva rero ibyo byose byakoze umukuru w'umutumba eh? ibyo byose byakoze umukuru w'umutumba yego muri muhanga yego ku mutumba w'ikigo none musitanteri mwarayimushikiriye kugira ngo mwumve nawe icyo yofasha muragerageza hamwe abanyagihugu mujye muraraba aho mubona ababanyi bafise ibintu bitagenda neza mu mubafashe umva mumfashanye kuko umuntu niyo urenganywa namwe ababanyi muri ngaho ngo mubyemere kuko mubimuhebeye nk'ibyo byose ni uguca mubwira abajeje intwaro mugashika mukabibasigurira nk'umukuru w'umutumbu umubwiye nagaca kwifuza nk'uko wumva we kumwitura Eh, nk'ibyo byose ubu mwateza guca mubishikiriza nk'umukurira nawe kugira ngo mube tuzabishikiriza nk'ibirahebwa tuzabishikiriza mm. ibyo tubona byose biragenda nawe yego aho muheza giko nuko mugira umugorobe mwiza namwe aho ubundi munyanyi ku murongo alo alo ndagize mwiriwe mwiriwe neza yego cyane tuganira mm, nande tuganira nandi mm. yitwa jean dodi muri aha muri sosimo jean dodiye mu rutana yego mhm. ni ukuvuga amakuru mutamenye yego ubu ngaha muri sosoma wiyunguruza uva ngaho ujya nk'ibujumbura nticyoroshe gushyika ibujumbura n'igitega no gushyika mu rutana nticyoroshe mm, bimeze gutya ni ukuvuga ubusafiri bwarahindutse ndakivuze mu gihe <laughs> kuyunguruza yego mm. ni ukuvuga twebwe ngaha kubera ibitaro byabuze ubu nta mahoro dufise mm. Eh, bose sinzi ko biri mu gihugu cyose ngira ngo n'ahandi birahari nyine kubyo kwiyungurura usanga bigaragara ahubwo ngira ngo uko buri kumugwa mukuru w'ubutunzi ngira ngo aho aho mm. ntimwidoga eh, twifuza yuko mutuvugira mutuvugire bagabo twese dushikirwa barabyumva ababijejwe barabyumva iby'ibitoro barabibona nabo nyine yuko bitoroshe urabera abo bantu mm. babijejwe nabo mhm. hari ikintu baturenganya ko twe bato bato yego je nama nakisavye nuko ndi mutoyi nyene mm. ni ukuvuga twebwe turi nko ku mipaka mhm. tuba duca dufasha leta kugira ngo twinjize ibintu nk'agatoro nk'akarorero uri kuhabiraba mu gihe kiba kibuze mu gihugu ukaba bibona akabiza ko bibuze mu ncamake ntituba twemera ko twoza na forode mugabo mu gihe bibuze ibintu bikaba ko byoyangara mm. wopfuma wirabisha hirya mugabo nk'indwi imwe mu gihe muba mukomanda kimwe cy'amategeko mhm. mugabo abanyagihugu bawe bakaja gusaba kiriya gihugu kigisamaye mm. erega mu ncamake forode yinjira ntibikwiye kwitwa forode ahubwo forode tuba dukwiye kuyita igisohoka mm. mu ncamake jeba niko tudashoboye guharira nabo mhm. urazi ukuntu twinjira ibigori cyangwa imbaranga mm. kubera bo ari ifungurwa bashobora gushikirwa bose bagasabikanya bagahimbagwa izo ntibashobora kuzita forode ahubwo ibyo bita forode ni bijya bintu bituma bo bashika iburaya bakabizana umutekano mu mategeko bakabishikana mu burundi mhm. aho hantu rero ntibatwiyumvira ko natwe ko twashobora gusimbira kandi ntitopfa tubaye abagwizatunga mu gihe tugifatwa mpiri nk'uku mhm. ni ukuvuga rero twari dusaba nka jefise agakinga bampa uburenganzira nze ndasimbira hakurya simbana akantu gashobora kuzonyunguruza ejo kazoronka intambuko eh, nkaronka ingene nishikana imbere ibyo ni byo kubanza kuyiga urumva babonye ko bibereye oya barabibona kuko bimaze kubwira yuko hmm. kwiyunguruza mu butana bitagishoboka aho barabibona nabo nyine kandi hmm. naho bozi no barabibona iterambere twebwe no ku mipaka ryarahagaze kubera turacinyizwa cyane batwigisha amategeko hmm. bataraze amikoro n'ubushobozi twarose kuva kera kuko dufate nk'akarorero mhm. twebwe ino nta n'umuyaga nkuba dufise nta n'ikaburimbi dufise mugabo ugaca usanga bo bari ko baraharura yuko igihugu cyose gitegerezwa kugendera ku mategeko angana twahava duhangana n'igihugu tukangana n'umugwa mukuru wa politike cyane n'umugwa mukuru w'ubutunzi mm-hmm. oh, reka dufate umugongo ndakibasabye ba nyakubahwa niba twiyumvire ko natwe birabije hirya mugabo turareba ukuntu tworaba ukuntu dusahiriza igihugu n'ukuri babyumvise jean dodi yego babyumvise akamo kanyu kashitse nuko turabashimiye alo alo <laughs> mwiriwe neza bwa telefone umunywanyi ngira ngo natwe nizo duke yarafise twirinde gusubira mu ngwano zimbaza z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano zimbaza z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde kurara twanyurwa twirinde kurara twibwa twirinde kurara tunyuruzwa twirinde kurara duhunga twirinde gusubira mu ngwano zimata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano zimata z'amahoro turina misumba ingimba sipataza amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano sipataza amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano namwe baduserukira mukunda igihugu nite amahoro imigambwe amoko amadini intara ampe muji nama n'ingingo nagari nama isumba ingimba simataza amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano simataza amahoro n'umutekano twirinde imbataza amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano imbataza amahoro n'umutekano radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu undi munywanyi ku murongo mu biganiro iwanyu havugwa make aro aro aro telefone aro aro mwiriwe neza mahoro mahoro nyakubahwa mm, tuganira nande ndabishimiye jean bosco aha imurengeza hepfo y'uko mpande ndabishimiye jean bosco imurengeza yego mm, murengeza n'amahoro nshaka kuvuga ikibazo dufite ari no muri mubanza mm. ukuri ku ifumbire ifumbire yego ni ukuri ifumbire yarananiranye turabima ntibigenda neza kubera mm. ikibazo cy'ifumbire ntayo murunga imeze nabi bimeze gute urumva ntiboneka rero twarumvise amakuru y'uko umenga iri mu kuboneka ni kuri bondu tukazogera kuri mabi imvura iguye kwezi byagenda neza yego ngira ngo nimba mwakurikiye amakuru umushikiranganje mu byajejwe harimo uburimyi mwabyumvise yuko guhera ku munsi w'ejo eh ifumbire igiye gutangwa ukuri kwamyaho yaribuze hose kugira ngo ico kibazo mufise kive mu nzira ngira ngo mwabikurikiye makuru uko yabishikije eh, yego turabikurikirana no kuri FM eh, byo babiri neza imana yo bicanye kabisa eh nuko rero mu byitegerere uko muri nundwi muzoironswa ukuri kwamye sawa murakoze mu bikorwa byiza murakoze namwe ijoro ryiza yego undi munyaka ku murongo aro Mwiriwe neza. Alo. Amahoro mahoro. Amahoro cyane. Je no kuvuga akazina kanje. Mhm. nitwa niyo yankunze Pelagia. Niyo yankunze Pelagia. Pelagia. Yego. Mhm. ndafite akabazo. Mwerereye Pelagia. duherereye muri sosomo muri gihofe sosomo gihofego ye rero hariho ibintu bintangaza nk'ibihiga mm, yemwe twebwe tugiye kuzana akazigo ngaho mm. urabona ko duhanye urubibe ni tanzania mm. tuzanye akazigo nk'ak'ibigori cyane mm-hmm. nkagenda afise akamoto muhira yego mugabo ngiye nkatora nk'akaritiro ndagashikanye ku ruzi mm. barangombagura nkiyumvira none ko muzi ko mfise akamoto muhira mm-hmm. nzanye nk'akaritiro kamwe atari n'idumu mugabo nkabona yuko binteye ikibazo mm. none twoca tugenda gute twokora gute kandi ni ukuvuga nka muri sosomi iwacu nk'igitoro kirakwiza nk'indwi cyangwa nk'indwi zibiri kuri sitasi iriho atanagatoro kabonetse mhm. none bagenzi mubona twokora gute n'ukuri mu gihe mu gihugu cy'iwacu hariho amahoro atangorane kandi ataba ari forode umuntu aba azanye kandi tuba tukazanye izuba ryakariba ku mugaragaro twebwe rero nk'icyo kibazo n'ukuri kiraduhanze cyane none niba bataborohereza mbega nk'iyo muzanye utwo tuzigo nyine twebwe ni ukuri iyo tukazanye hariho abantu babafandi bagizwe umutekano mm. nibo tubona uwo mwanya baca bagira iki batubera intambamyi mm. ugasigura ati gihe kweri ni ukuri si icyo ngiye kudandaza murazi ko mfise akamoto kanyunguruza ugaca usanga nk'ibyankenerwa kuri ako kamoto biriko Mm. mugabo ugasanga uri kuramererwa nabi rero nk'icyo kintu kweri n'ukuri nk'ikintu ntusaba gena ringombye ko hari nk'icyo mwoduterera cyangwa mukadushyikira urazi yuko abantu tugenda dusumbasumbanye babyumvise yego ni ukurindira kumbure ngira ngo bazobivugane uko nyine ari amabanga bafisa ababijejwe kumbure wumve icyo gisabo cyanyu ukuntu mwokoroherezwa ni ukuri kandi hanyuma kandi kantu nokongeza ko mhm. twebweje nka jewe narigeze kuza hiyo mu rumonge nari akazigo k'ibisoya eh. hanyuma ibyo bisoya bambwira yuko ari ibigori ngo by'itanzaniya mm. ngo nje ngo ngo ndavanye itanzaniya ngo nje gutera ngo indwara ngo ngo yo gucibwamwo ngo kumva ngo z'ibyo bisoya mhm. hanyuma akenda yumvira none aka ibi bigori ko nabiteye tanzania mhm. kandi mbegu nakuye ko na nkayitera ngaha mu burundi mhm. none ibisoya bitewe i tanzania bica biza bifite indwara cyangwa bica biza ari nyirasiyo nyine nk'umuntu yogaburiranye n'urugo nk'uko umuntu urazi ko yego hanyuma ikindi nacyo twebwe turafite amakenga cyane mm. ayo makenga rero dufise urabona nk'umuntu nk'iyo muri ko muraganira ukajya ubona atanguye kukubwira ngo wewe uri mu mugambwe nguyu ngo nawe ngo urumva ngo we ngo nta kintu na kimwe kiriho ngo twohuriza ko yewe rero simenya ingorane yoba isanzwe iriho kandi mbona ari igihugu cy'amahoro n'amata n'ubuki terema none uyakubwira ibyo si umurundi nkawe iyo none yaba atari umurundi ari umuvamahanga nawe urumva ni umugeni wosha nta n'iki kuraba ni mu gihugu cy'iwanyu mm. yego hanyuma rero icyo kibazo kimaze cyane nk'icyo mugabo gusa mudufashe ku kintu nk'icyo umuntu yabazanye nk'akazigo kandi ni ukuvuga si ibintu tuba tugiye kurangura ni nk'umuntu abazanye nk'akazigo ko gwiwe kandi mm. nk'ikindi kintu nacyo naho umuntu abazanye akazigo nkako gatoruwa na karose ukaca uzana nk'iritiro imwe itarenga atan'iritiro zibiri mugabo ugaca usanga biriko biratera intambamyi ijambo mhm. ryari ryo urakoze urakoze niyo yankunze ababijijwe babyumvise kumbure ngira ngo bazora bingene baza baraborohereza kugira ngo akazigo gasanzwe karengane nuko mugira ijoro ryiza ryatwese radiyo isanganiro ku isazi ibiri zihenze ku minota mirongo ine n'ibiri ayiwanyu havugwa make jean marie mayonga niwe mukiri ku muri kino kiganiro albert nduwayo muhinga bw'ibyuma tubona twakira amakuru yacinga iwanyu aho muherereye mudushikirize ko namwe muri ijisho rya radiyo isanganiro halo mm, mwiriwe neza Alo umunywanyi ndibaze ko bitari ko bigenda neza aherereye reka twirindire kumbure agatelefone kiwe nikamworohereza araja kugaruka ku murongo shira agatima nkunzi n'ukorera igihugu twese dutera imbere shira umutima wawe ku gihugu twese tuname ikintu kimwe tubanza tubake ikintu kimwe musore nkumi wo kunyumva wimanga si wa dawe si wa mawe yopo si wa dawe si wa mawe ahubwo ingo tugwanya uyu muntu wese byose ashaka ko dusobere inyuma tugwanya abo babisha n'abambuzi baterekwa iterambere n'amahoro masa barundi twese dukore duteze imbere igihugu isanganiro iwanyu vugwa maki undi munywanyi ku murongo Allo Allo allo Allo Amahoro cyane Ah ni ku isanganiro Yego mwashitse Ah yekibazo narifise Akazina mutubwire na uherereye Je nitwa Bigimana Ezekiel mba ino ku interekwa Bigimana Ezekiel ku interekwa Je kibazo nashaka ku Ni nicho nashaka kubaza nko muri leta bodufasha hmm. natwebwe dusanzwe tubaye no ku w'interekwa n'amabarabara eh. usanga amwe amwe batasizemo ibipankarite ibipankarite kandi ugasanga ugasanga nk'ibarabara ribi no mu mirango risumberanye n'iriduga haruguru no ku w'interekwa hmm. iyo bishyitse rero ukagomba gutahana ikinga ukaritera ukarishyira hejuru ku mutwe mm-hmm. ugaca usanga rero abapolisi bagufashe bagaca guca amande nk'ibihumbi mirongo ibiri baguca amande baguhoye iki nashaka gusaba nka leta ko yotworohereza nka twege tuba tuba hano haruguru y'ikaburimbi gato kuba interekwa hmm. ubu nk'ubu turabyo ko atamiduka yubira icyaraca mu ibarabara bakatureka tugaterura ikinga tukayishyira ku mutwe hanyuma tukajabuka tugataha muhira ni ukuri leta yobitufashije cyane none eh, ezeki none iryo kinga wurishyize ku mutwe wa polisi kubera iki baguca amande ezekiyeri agatelefone kiwe tuyitangira gutwara tumuheranye ariko ariko aravuga yuko basaba korohereza kugira ngo amaki ngabo ashobore gushikanwa ku muhani wabo bayikoreye ku mutwe mwiriwe neza mwiriwe ndabyamana Faustin Mwakiro Faustin Mwakiro Faustin cyagenda Allo Allo Mwiriwe Havunimana Joseph Buraza Joseph Buraza Yego icyo twoshikiriza ku makuru yo ngaha iwacu Mm Amakuru meza cyane Mhm Amahoro cyane gose nturaba turarenda gishiriza Mm Navyabizgana babwira byari byasaze byari byatumariye kudufungwa Mhm Baragitoreye ko bimwe bimwe turabyica none ubu haratekanye Yeah None rero ikintu twasabwe Aha uh -huh. umuntu ko afise imbwa niyo ngaha mm. kuba umutumba w'iwacu mm. akaba atayizirike cyangwa ngo ajye kuzicandagira yego ariko nyiri turigenza no kurota tuyica hmm. aho rero iryo tegeko kuko nyakubahwa umukuru w'umutumba w'iwacu yaraturekuye uriya mm-hmm. muntu wese yitwa yuko biba afise imbwa wumva ibyo turi ko turavuga ego joseph yakora avuga ibijyanye n'imbwa mu gihe zari zimaze iminsi zi barire bitungwa none uya ngo bahawe itegeko yuko ari ukuziboha canke kuzishangamanisha nuko Halo Hakizimana Bambi Inde Hakizimana Bambi Hakizimana Busiki wa muzone ba Biriko biracikagurika Hakizimana siniko ndabumva neza Ndunda ku Biriko biraci mhm uti muherereye Muri komere muri komine ubundi bunyoye ku murongo aro aro yego tuganira nande ah, inde bigira imana muherereye ga bigirima ntabwo bisagara sa utamenye yaciye aho muherereye inde inki ama mwoshobora kuvuga cyane mukavuga nk'umuntu w'umugabo kugira ngo nawe ariko barabadukurikira bumve neza icyiyumviro cyanyu muri abasiti aha none babwira ngo ikibazo gihagaze mm. Mm. ngira ngo nabo biracabagoye mm. yabyumvise ubajejwe ngira ngo yabyumvise yuko mukeneye agahembo kanyu kumbure niyabitunganya ngira ngo azobatunganiriza usanga nabo kumbure hari ibyo babikigoranye mubandanye mwihangana Mm. Trebalaš i mi je bigiri imana. Mugiri ijoro ryiza Allo Allo Allo Allo mwiriwe neza Shaka ndababati bayobeje ngeze aho dutera imbere nimuze bantu mwese yo nimuze dukore gukunda igihugu ntuze we nubwo ukorana umwete mbese uba ufise agatima kandizo kamere mbiziveho ubutunzi bwaho uko uyituye wese ntuze we n'umwakirana ugwese uti mbega natwe abasirikare twokora iki musore we ha nimwoye kunyaga iby'abantu mubumbwe n'uwo mushahara wanyu mwoye kunyaga iby'abantu ntiyagire n'umwe murenganya wa munyagihugu udatanga ikori hama uranyumva geza aho kunyuruza ubutunzi bwo kubaka iyo komine yawe bya leta turabiye leta ishobore kongera agashahara kacu bya leta turabiye leta igwiza ubuzisanure igihugu cyacu radiyo isanganiro ayiwanyu havugwa amaki mu minota cumi tuza tugeze ku saa zitatu zuzuye neza undi munywanyi ku murongo alo alo no musa abanywanyi ah. umenga telefone ntiziko zirabyorosha sinzi icabaye alo alo yego namahoro namahoro tuganira nande njugo habatugiro inde Siriro Karusi Siriro muntara Karusi Yego ni Eh ayo makuru utamenye ngahi wanyu avuga Ayo makuru muta Ayo makuru mutamenye Mm Ariho bariko baravuga yuko bagomba kugurira umuhora rusumo umuhora umuhora w'amatara rusuma eee eh. mugabo hari haba ku by'inzu ku by'izibukiro hmm. abantu bose bashingiwe inkingi baduhaye ibihumbi amajana abiri gusa kandi ab'insinga zateye hejuru babubakiwe inzu z'imiliyoni nka mirongo ibiri eh. urumva rero twebwe twararinganijwe uwo mugihutiro umenga ni kumwe kuri mm none rero kugira twebwe twararinganijwe kweri abashingiwe n'inkingi bose mu ntara ya karusi baraturenganije batwara imetero cumi na zitanu mhm. ubu kwadarato eh, yego rero murumva imetero cumi na zitanu n'abuzukuru bacu batadusubira kuhakora mm urumva twaringa ibyo amajana abiri kandi bose ibimashini byarahimbye nta kintu tuzosubira kuhakora rero hmm. murumva nubwo bavuga ngo nta karenganyo kariho twebwe turi mu bantu barenganijwe none muba hari nko mu bajeje intwaro mwagiye kubashikiriza kugira ngo mwumve nawe ico babwira jina rari bari mu ngo ngo ngo ntibijyana kubura amatara urumva rero ikindi nacyo nawushima mhm. turashima uyu muperezida wacu kubera ari ishyirwa ari minisitiri yego yatwibukije bagaza kuko n'umuntu akunda abakene cyane mm. ariko rero yogerageza uko ashoboye kose natwe akagira icyo atuvuze ko kubera twararenganijwe ngira ngo kumbure ni mwihangane bavyumvise eh kumbure ngira ngo bazorabe ikibereye hari iki nacu mhm yegere hari ijambo riba hejuru mm. rivuga ngo umugabo n'umugore ngo barangana mm. ibyo bintu jewe sinzi ko bizotinda bigira ingaruka nziza kubera jewe ndi mutama ntacyo nkibinezweko mm. ariko abaruko ubu iryo jambo rizobagora kuritunganya eh, ukungana urumva ni ku bijyanye n'amategeko no gutunganya ibindi byose kugira ngo abantu bubahane eh. ntihagire uva ko ari hejuru y'uwundi kuko urazi ko yaba umugabo yaba umugore imbere y'amategeko bose barangana eh, ikindi kigira gatatu kubera ndi mushaka ntahora mm. ngoranga ntabura tuvugana mhm. genda afite umuntu muri bijya by'ubutungane yego umwe nakomeze rwose kuko mu butungane mu burundi niho hari ingorane honyine nta yindi serivisi n'imwe ifite ingorane atari ubutungane bwonyine mm, bazogenda babikemura babikosora buke buke eh, nka jewe mhm. hariho umuntu yanuha itungo atagira n'urupapuro mm. yo nuko seriro yaruko aravuga ibitari bike bijanye n'ubutungane n'ibindi byinshi byo mu mubano ariko ndibaza ko abijijwe bavyumvise ku murenge vy'umutungane ngene bashobora kuza batunganiriza abantu kugira ngo ntibagume bidoka ubundi munyanye ku murongo alo Ndagize mwiriwe mwiriwe neza Ni Butoyitoma Butoyitoma ni mwibutsa abanywanyi aho muherereye kandi Eh nerereye muri komune Nyabitsinda ku mutumba wa Kirungu Nyabitsinda Kirungu muri ya ntara ya ruyigi yego yego hanyuma mm-hmm. bwana mumenyesha makuru twebwe ngaha kabisa dufite ikibazo mm. iki kibazo rero ni ikibazo bumenga kimeze nk'igikwiye aka karere mm. k'abantu bintu binuba amafaranga usanga ari yaratebutse umuntu agashyira ko papiye kora mm. rero hamwe na hamwe naho leta bukari nka nshyashya urabona ko memba igikomene n'izindutse na cyane cyane kuri iryo ry'amajana atanu mm. ugahita usanga ngoya ngo ihomye ngo ngo napatiye ko ngo sindayitora n'igihumbi nyine ugasanga nyine barimo barabyinuba kandi ugasanga nyine ibyo duti ni ishashi mm. rero kabisa twagomba nka mwebwe mufise kuko ikivugiwe ku iradiyo jya gikwira dore hafi y'isi yose ko nta kanya kose ntose igihugu cyose ndazi ko ariko mu gihe cyo mu bidubaze nuko kabisa cyane mu byo mu bitubarize yuko none leta niyo muri banki niho babyanga none ibyo bimeze gute ko mbona ari byo ari byo noti zari tubigire gute mbwa mm. hari inoti nshyashya ziheruka gukorwa ni banki nkuru y'igihugu eh. zisubira nk'izo ziba zarashaje cyane kandi barabwiye yuko izishaje eh. muteza kuza mubisubiza aho muherere nyine mu bakira iby'amafaranga rega zigashasha zigashasha ndakubwiza ukuri maze kuyibona rimwe gusa nitwizibiri zihetse ntihasubira no kuripuritisha ino ntizihagwiriye iwanyu mu ruyigi ntizirahashika oya kabisa novuga genda maze kuyibona rimwe gusa ku muntu njye nirangiye mu mufuko ndashye kandi ni amakwigandura mekanisiga mm. sindakayikubita ijisho ngo umufuka urunge byumvita niyo bizigwiriye aho yego ngira ngo mu banki nkuru y'igihugu bavyumvise ko mu ruyigi ayo mahera mashasha atarabashikira mu bikoresho yashaje ntayahari kabisa mbere mm. urashobora kumara n'indwi na zibiri utarabona n'uwuyifishe ngo anarikweke aho yego turacyakoresha zigezesha mm. nuko butoye tumari ko aravuga ikibazo gihura n'abo banyagihugu mu n'uko usanga amafaranga yashaje benshi batayakira bayahomye n'udupapiye kora ukumva ariko bayanga nuko ndibaza mu banki nkuru y'igihugu babyumvise yuko abanyagihugu bo mu ntara ya ruyigi aho bita ikirungu yuko bakeneye kubona amahera amashashe aheruka kuko kugira ngo ni izo ngorane z'uko amafaranga ashaje usanga hariho abariko barayanka ntibibandanye byibonekeza nuko ni kuri butoye tuma rero duce dusozeraho kino kiganiro iwanyu havugwa make nkabasubiye gushimira abagize icyo bashikirije abagize icyo batubwira ku makuru tutamenye yaciye aho baherereye nuko sinigwa ndabagarukaho ku mazina umwe wese icyo yadushikirije arize nuko nsubira ndabashimira mwebwe mwese mwaduteze amatwi mwakurikiye kino kiganiro aho iwanyu havugwa make mwari kumwe na jean marie mayonga albert nduwayo niwe ariko amfasha buhinga bw'ibyuma mu mwanya ni amakuru mu rurimi rw'ikirundi ya nyuma avugwa mu ino joro sure mwese ndabifuriza kugira ijoro ryiza aho muherereye havugwa make nta mwanya afite muri karitsiye ntabyo